Última doka. Hasgitin. Mila bedeatzu ehun eta hoita hamaseieko Espainiako gerla zibila odoltsia izan zela gutida eraitia. Dakigun bezala, naziek ben puntako teknologien esprabiak Euskal herrian egin zutien, beantago, Europa osua sutan ezagarte. Frankistak e lan ederetan izan zien, Nafarroan, bestiak beste, izaten ahaltzien gorri, arrosa, anarkoido, sindikalista, abertzale, jakazle, edo guti edo aski eskertiar urina zien ahaltzen gehiena nihulako epaigabe kalitu behitzutien. Ondoioz, mila bedeatzehun eta hoita hamasei eti goiti, hego euskal herriko luraldetaik, errefugiatiak nahiaka agertzen hasi zien hendaialat. alat garaieko egunkaiek balin badiote ehunka agertu ziela, istoi alai frantses zumaitek diote hogei milaz goiti izan ziela ihes zoatzan gizon haur emazte eta adinekuak. Hoita hamaseieko gerla hasi zelaik, hendaiak 6 mila bedeatzuehen bizizale zutian. Berurteko agorilaen hoita hameka eta setemeaen hamariala arte, hamahiu ehun mila bat apaidu zerbitxatuik izan zien erifiziatu jei, haien kosta, Frantziako goberniak begain hartzen zialaik. Bestalde, hoita hamaseieko ber uda hartan, biarritzeat operoz jintzien turista hanitz hendai alat bus joaiten zien egunaen igaitea, beste handana batek aldiz etxiak alokatzen zutien, bidazoan beste aldian zen gerlaen ahaltzen bezain hilianetik ikusteko supoz aleite, burhez zurbaten zapartatzian ikustiak edo korpitz bat pusketan joaiten ikustiak, zerbait grazia baziala orduko udatiaren zat. Berri lotik, zergatik ez egun pentsa klub med bezalako bati mediterrania basterian, koktel frez bat eskietan, mizeia eta gerlai ihez doatzenen hurretan itotzen ikusteko. Thank <laughs> you. Erranak erranik istantian bagutzaitziela gue kronikalai fidelaen ganat hau dugulaik Charles Bidegen. Bena be oai danik hartu dugun bezala lehenik barne promo pai bat. Haitzur eta jorra laboien emanaldia euskal iratietan. Asteko aktualitatia, alkarizketak, laboantxako formakuntzak edo e aste ondareko hitzordiak atzamanen dututzie aste gusiz. Hitzordia, ostialez zazpiek eta bostetan, eta igante goizez eta bostetan. Laboien emanaldia, Euskal, iratietan onda ibiakoitzetan da goizeko kontaik oren bata arte.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 Ez gira eneatuko, zuen asteburuko haratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Thank you. sezitzen egun in the wood? In the wood, Robin bezala. Horrean, nor dudu lapurtuko. Ba, la jina. Hori bera, ez titika. oihana, haipatu nahi nuen, zeren bestalian ez baitute ezagutzen. Dena da baso. Gu baso ezan besteen, bala, basa bai. Horrean, latinez bazen silua, silba, silba, ateman baitu sal baia. Eta omen Sibeua, eh, bai? Ha, ah, hori natien. Siliviet. Ba, baina ez da basa. Baina baduk baso? Ha, ah, bai, baso badu bai. Eta badu basa diauna eta basandere ere. Ba, egia. Orden, oian nahi dut. Nik bat egit han izautzen duena da oi hartzuna, naro oi hartzuna ezote den oianak irortzen duen uh, rapustia. Bueno, hemen ahana jaten dut ere ana, ana, hori. Ni nahi dut lagundu hitz hori ana biziki polita da. Bana uiaxuna ari da edatzen. No. Oe, uiana behaz, enetako hainet sekatzen zerratik uian eta baso. Frances Badaloboa, boa, eh, Silvi Kultur eta La Forre. La Forre diten da forumetik, tribunaletik, hori da erregelt daukan eremu berezia. Beaz, ez da lotua da dretsuarekin, mm, e, eh, eskubidearekin, laforre. Hortatik, zer, hain nintzen zer gaitik, hoian ez dakit oian nuntik egiten den. Ea, izan duen, geroztik sortu den, ez dakit. Baina, aniz baliatzen da hemen, bada oian, oiar bide, oiar zabal, oian buru, oian pe, doienak oie, amitu zen erreten dute Hortatu da doienak, oienak famatua, oien, eh? Biernon bada ozen, eh, bat, berdin egiten da oienetik ere. Tatit, zaieran behar. No? Mm. Ah, Bistan da, guk oian zaina egiten dugu, eh, baso zain. Niten zundut uh, Siberuan, hartzainek, basutela, oian zain Ari demoran, ondiatu mehatzen baziren, beden ematen zutela jasna bat, hart ematen zuen arguntzaren datit, baimena edurra hartzeko eta. Bon. Eta jo, entzun dudana, alzutu, nora jarroien zaharrat erantzautan, adit, ah, lotxa duzu oiana, eh? oiana beldur da, bana, oiana ez da terda handien, bena, txipien eta hüsien lotxa duzu oiana egan nahi du, zuen. Oiana ez da beldur tragera hondien, baina tip, tipien eta usu egiten diren zara, minen, zer gana zuen, nik egun bat ez, ah, hola, dena, dena espantu eta oiana ahbol duziat eta ahtiti bildu eta hori behin dertatzen eta ez dut egiten. Ez, ez zen etologia eh, zari, baina emeti, emeti eroz, zerbait harrapatzen zaiona eta emeti emeti oiana daltzen da, edo indarra daltzen duela oianat. Hori egan nahi zuen, nitatxe nuen biziti polita zela. Hey, bai, jente bat eta bezala mintzo behitzen oianaz? Abai, abai, abai, gabe, eh? oiana lotxa duzu. Ze errespetia? Ah, ah, eta bai, eta pentsa zen dut, bazutela, eta uak zen zela, eta uak daki da, nola kamiatzen den mundua, nola basatzen den, ez uh, eh, oianan izanik ere, nola basatzen dugu, ne? E, e, errespetu e, urutirekin, ene, ikusten da, nola tratatzen den. Biziti politia atxematen dut hori. Ez duzu lotxak ahera hondien, gara, ahazen zuen, eh? Eta jo, bada, badira, oian belz egiten da, egiten da, oian petro hoina, hori voleur de uh, dola. Jo, bizte bada, <laughs> errantza arbat erraten duena, otsoa, senar darienak, beti oianera begira, erren edo, uh, otsoa, senar zat zuenak, beti oianera zoiten <laughs> jolak. <laughs> noiz arektuko da. Ah. Ze soa eta basua eta oianak lotua da. Jo egiten da ere, oianeko asiak, oianeko berri. Hori da, oiko bezala. Oianean asia izan dena, nahi du diatin, ea zer den. Beaz, anitz uh, ustez dure dure gogoetan eta oian zen leku beldokarri bat, itxasua bezala, mendia eta bortia bezala, oa miatzen da, bortukariak. Eta finitzeko esuraz ez da nola erreten den papaita, e, papaita ikasi. Ja, ah, la, la Bai, eta uh, uste dut, uh, ustatin nungoa den, azkainekoa berda. Zer da, etxetik oienera, oienerako bidean isili daroena, eta oianean oihuka. Askoa? Hori bera, eiskoa. Baila ona. Nota ona. Ezker mila. Inesi eta lai batek emanik. Nula egin daudian leratze baso eta basa? Sovaz eta oi... Ez Basa, zuen basa? Eh, basara hitz eta ez dakit. Ez dakit, zeren basara eta basara hitz, basara. Oihaneko bizizariak beldur garri behitzien? Ez dakit nuntik egiten den, eta xoxo da, eh? basa, eh? Dakit iz, izbera den ere. Eta basara hitz, bon, zuet duzue eh, izena, bana hemen ere, bada basa izteri eta ez den zubiko lekuko horrek, deitzen zituen ere, hola erdi basa, erdi berez diten ziren jabola batzu, ez landatuak, baina enuen ondurum genitu. Ez dago fra ondaitzen eta sektatuak, e, no, zuet, e, eta hortan bazen basa eta daitz. Sekuren ez duen liartu, behar ditake sektatu. Ba, nik ez diate ginen. Yutsu alamandu. Yutsu alamandu. Ez bata ez beste. Nik, nik, nik, itxe El-hek ez zitoik izateko inimin istantien eginen dugula musikai esker pausitio bat lehen lehenik hatik eh, mesu Adi musika emankizuna, asteaf gauetan bederatzietan. Biziki maite isek. Larun bat gauetan aneketan. Kuzi Eta ere. Kasi gauetan zazpietan. Oh, Eh, eta bai. Asi nahi, zerbait sentitzen, barruan. Adi. Mena, lukanka, lukanka horrek, ez dik aski piperik? Mena, ez dik aski gatzik, eh? Pipereta gu eguerdiko eman kizumea osagari kronika, ekonomia, ahomizko historia, egin bako txeko kumita ahatze gabe... Jokiak! Bo, bo, ezakalako, eh, eh, ezakalako eh, horrean? Bo, eta beste sorpresa Eta? Beaz, egun os eguerdita uen bako txartin duztu diazta Piperetagatz! Irakurtzea da bizitzaren alde, ez dugu. Uh, ba, Geroztik beti, beti segitu dut antzerkia. E, egiten du lotura bat e, gure tradizioaren da vanguardiaren artean. Ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea eldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera, kulturalea entzunezazu, goizeko amaiketatik aurrera, euskal irratietan. pausu bat egin dezagun lutopet taldiaekin. Ez dia biarnezak, e, ego aldiarrak dutugu, bestiak beste, hor biltzen behitia Rafa Rueda eta Joseja Semperena musikalaiak, eta hekin ustartuik proiektu batetan arkaitz kano idazle le eta La Chartara ebaik hausitzen dugu beraz lutopet band hunekin batian lanian, Egin lanhuntan, hamar kantoe uskaz utzulik izan dia beraz arkaitz kanoen ganik, eta diska edo lanhunen bilduma abesti bat gutiago deitzen da, hamar kantoe utzulik zen eta estatu batuaren eta kantoe sumait beitutie ben ganatu taldehunek izan Wilko, John Ayat, Will Old Am, Damien Jurado edo Billy Bragg bezalakoen muzikak beraz uskalatuik eta lutopet bandu lagunek emanik, oaikuan entzunen duguna da loreak nundia, arkaitzkano eta lutopet taldekuak. asko Zute ikasi Deus ez da giten Neskarik baldago Aspaldik horik Neskarik baldago Zakabon Nora joan dira ba Ez kontzera akaso Zute ikasi Duz ez da Zute ikasi Ta deus Zakite Gizunak mundira mora begira Gizonik baldago Espaldik hori Gizonik baldago Soldadua ez denik Zulte ikasi e Deus ez dakiten Zulte ikasi Zulte ikasi Just przestajte dakigu Ekaitz kano idazliak eh, tekstuak utzulik uskalalat inglesetik eta lutopet delako kolektiboak emanik nundia loreak eta iniministantien istantien junen gitzaitziela marikita tamboreen gana beti aiko zaiku agota in memoriam be lanaen berme soras egiten eta astehuntan ebai agotek jasan dutien basterketaz aiko zaiku gentia bazterketa hortan tematzen zela, kasik nahitara zen eta e, eh, legen beltza edo lepra delako horren pasazale zirelako aitzakiarekin hainbat gaiza ez zituzten egiten ahal, bena, zuk azpimaratzen duzu, hemeretzi geren mente hatxarri hortan agertu zela, lepra berez zela bakteria edo ostakitzer, eta hortaz ohartu onduan, ba nolazpait nola eh, jendarteak erran, eh, errantzuela abonbo, ah, mena ez palimada legen beltzaren pasazale, kretenismoa pasarazten du, beraz bada tematze bat. Bai, adoran, kretenismo ez da inbeste ipatu eskualerian ez da ere le guatre, eh, lepoko handitze hori. Euh, gehien bat agertzen da hori pirinuetan, eh, eskualeritik eh, eta hori egana da, ben, eh, eritasun hori agertzen dela euh, eh, urengatik, eh? ur mota batengatik. Baina euh, eskualegian hori ez da aipatzen, eh? ez da, ez da agertzen, eta nahi bat duzu e, eritasunaren e, frogak etzirela eri e, inungo eritasunik zutela agotek berek deia galdein dituzte ikerketak amabos garen mendean hori frogatzeko beraz ikerketa medikalak eginak izan dira medikuek bai Aragoian bai Frantziako Tolosan eta hainbat lekuetan eta horiek erakutsi zuten agot horiek ez zutela inungo eritasunik. Hala ere, lege bastartzailek segitzen zuten, eh? E, bueno, zerrek erra nahi du horrek. Ba, jendek eta irriek izi erriko memoria luziak dituztela, e, eskualerian oitureri biziki atxikia girela, eta luzaz, ba, hori erakutsi duten antropologiako lanetan, eh? beste mota batzuetako ikerketetan ere, mentalitateak ez direla aldatzen. Mentalitateak segitzen dutela beren einean. Naiz eta aspalditik antzia izan zergatik uh, jende horiek uh, bazter hatxiki behar izan ziren, sekulan izan bada arrozoinik, ere. Azkenian eta judutarrer parekatzen aldetuk, judutarra komen eh, kapitalista basateak dira eta badakik ba, ez dakit bakunin bezalako bat anarxista eta judutarra zela <laughs> e, agotek ere bai ber, ber usteak pairatu dituzte Bai, eh, hain uh, zuzen, eta hori parekatze hori egiten du eh, mila behatziun laurogo eta iruan eh, agertu den liburu batean, deitzen dena, l'invention du Racisme, Christian de la Campagnek, idatzi du hor frantzesez, uh, beraz, agoten kontrako arrasismoa aipatzen du, eta um, edo Christian kontrakoa ere, biak erraiten ditu, À à la citation dut uh, le racisme anti-cago ou anti-crestia comme on voudra est peut-être un racisme encore plus pur, encore plus énigmatique que le racisme anti-juif, encore plus difficile à entendre. Les juifs en effet appartenaient à une religion honnie par le christianisme, tandis que les cagots, eux, étaient de bons chrétiens. Relire l'histoire des cagots, c'est d'une certaine façon reconstituer un système délirant uh, amasai garen mendean. Eh, aita saindua agertu zelanik beraz agoten bazterketaren kontra helizetan, eta manatu zuenean bazterketa hori gelditzea mila bostean ama, ama bostean. Uh, Nafarroko eh, parlamentuko kortetan, mila bostean ama zazpian, zen beraz uh, gizon bat, Arno Kaxar izenekoak, Eh, eman zuen, agoten bazterketarekin segitzeko arrazoin bezala, eh, alor, eh, behar bada emaiten ez, los dichos agotes desienden del dicho si es, maldito, y no de la compañía del dicho conde Don Ramón. Eta, beraz zer nahi du horrek? Eh, biblia erekin lotzen ditu agotak, eh, Biblian agertzen den pasadizu batean, baita uh, bat uh, gezi izenekoa, eta uh, iduriz bere nagusia ebatsi zuelako, kondenatua izan zen serbitzari hori uh, lepradu beraz, eta bere ondoko guziak. Eta horiek omen dira agotak, beraz, Eremaiten du agoten genealogia biziki urrun, palestinara ino, eta e, bo, fe, Jesu Kristo eh, haintzin, e, e, Beraz, biziki urrun ere maiten gaitu, biztanda ez dela inungo frogarik eta dela bakarrik, bazterketarekin segitzeko beste arrozoin bat. Eta diona, gainera, agotek berek eta itasenduak erraiten dutenak katarrak zirela, ba hori urra dena. Eta gaurko atalhuren urentzeko, bardin aipatzen aldugu, e, judutarak ezagutzeko sudurak kako dela eranik da, eta edo oker, eta agotake badituztela ezaugari fisikoak nune e, agertzen den, bai hau dudaigabe agota bat da. Eta kontra eranak zen eta zumaitek behitiote handi dira, beste kalde tipi, bon, horre zer nahizka. Bo, beraz, eh, agoten itxura fisikoaz, zer nahi gauza idatzi izan da, eta agertzen da e, dokumentuetean. Eh? eh? eh alor, batzutan, agota kantua, xubretar kantua bezala, agertzen dira arras ederak, eh? neskak dio, e, agota komen dira ederak eta zuzira arzainetan ederrena, beraz, haundi, e, lehori, begi urdin, larruxuri. Beste batzutan, bada, itxura fisiko arrunt ezberdina, e, beltsaranak, Eh, ile beltzak eta bar, laru beltzak. Eh, eta gero badira beste gauza batzu eh, biziki irrazionalak. Erran ezake, beraz ba, juduen sudur forma bezala. Hein? <laughs> ez dira denak berdinak, juduak anitz motakoak badira eta anitz eitekoak agotak bezala, edo eskualduna bezala. Eh? eta ere idatzi izan da itxura fizikoan zautzen altzirela e, gure inguruan begiratzen badugu, e, bada e, mota guzitarik eh, eskualdunetan, ba, agotetan berdintzen. Baina ezagutzeko manera bat zen, omen, haintzineko mendetan, eta hori agota kantuan ere beti agertzen da, e, beharien forma. Horden, bon, baziren hor desberdinki agertzen dira, eh, idatzen arabera. Baina agota kantuan agertzen da, eta baita gure herria artikuluan, eh, ogoi garen mendean agertu dena, Eh, gure erriako artikuluan, barkatu, uh, agertzen da, eh, beharri bat, beste baino, handiagoa, eta handiagoa den hori uh, ilez estalia, eta beste bat uh, biribila, enfin, voilà. Eta batzutan agertzen da ere, agoten beharrietan ez dela lubulorik gana nahi ez direla luzeak ez da petientia zartzen den gune hori, hor, voilà, susena dutela. Me hor ere eh, munduan zehar ibili giren jendeak, nekasua da, uh, edo baduzu, edo zoin munduko errietan, badituzu jendeak lobulo dunak beharrietan eta gabeak. Eh? Eta mentez mente jaiten dien klisea, kagota kola, judutara hala, beltzak auher, uskaldunak leial, espainulak aldiz odolbeo, frantsezak haro eta arabak malzur eta homoseksualak oro pederazta Ala, zertan badabilan gue mundia, omen hobetzez bagutza, ala, eh? geuago eta eh, hezikago giela, bena bom, ez da baitez badako kambio handik ikusten kanto etio bat eh, junengitzaitzie emazte espantagarri bat baten gana deitzen da maite arroita jauregi eta be ez izena du mursego soizie. Emazte hunek kantatzen du. Violonzeloa joiten, pianoa, ukelelea, auto arpa deitzen dinak, xilofonoa, stilofonoa, melodika, txulula, kalimba, eta parkusione parasta bat, bea da musikalai eta bea kantuz ikusiko duzien ulako mundia sortzen deikun emazte harditunek, hunanun mursego kumbia bilera de la ciudad armera, deitzen den kantoia. Untsa entzun, bea da, eta ikusi nolako bazarta sortzen daikun. es un vitamina mi esquimada no está tan mal Y a ti te quiero la fiebre de igual A tu curvina, a tu aspirina a tu morfina, ahora La cumbia vincerà bulego deitzen eh, dugun andeia maite arroita jauregi be egiazko izena eta entzun duguna haidia berri zara hoartazteko baizik espalin bada kumbia bilera dela ziudad armera eta hoikuan bai bi mezu eta enaute txamendi. adi musika emankizuna, asteak gauetan bederatzietan, biziki maite isek. Larun bat gauetan amiketan, kuzi Eta ere, ikande gauetan zazpietan. Oh, Eta bai. Asi nahi, zerbait zentitzen, barruan. Adi gaueko amarretan musika emankizun dak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hotshot irratzaioa. Astelenetan, hotshot, laro gehi garran amarkadako musikeki. Aste hartetan, guri irratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratzaioa. Ostegunetan, bidasoatak, atak, punk emankizuna. Eta ostiraleta Metal Garrasia, Metal emankizuna. Metal Garrasia, ni daier, eta ni brutal. Euskal Irratiak, musika zalen Irratiak. Adi musika emankizuna, asteak gauetan bederatzietan, biziki maite isi larun bat gauetan, amiketan, ZEUS PIALOE! eta ere, EZEUS ikande gauetan, zazpietan, OH eta bai! AZINAI! zerbait sentitzen parruan adi YouTube mama mondoka YouTube mama mondoka YouTube mama mondoka Euskal iratziak! Euskal iratziak! Euskal iratziak! Utsumandokan azkena jamen, beti eniaut etxamendin kantagintzai berme, egun eniaut, ba, gue lehen kastoletaz, mintzo, andreinoak daitzen du kantoia, zentako zian eta kantoe bat, e, bueno, andreinoen bidez, Euskararen berpiste horrek, kankalarian behitzen? Bai, ahont, eta hori hola izan ez. Gehio dena, bai urteak enuko bet, zoin ziren, donapaleuko ikastola, behaz, eh, gure onondoko ikastola, e, debekatu izan zian irekitzia, lagazken batez. Ta estakuria, baizik eta ez dira zaniterrak edo etziela arau, ofizialen arabera. Eta, behaz, eh, emozione eh, zohotz bat eta nintian, bat zoa Ezen, deia hasiziela ikastolak, ez aize hasi izan, ezen problema zian, ea rekorretatuko zontenez, aski hau, ea aski etxeko aitama gazte izain zen, e, menturatuko zenik, haurak ezartzen eskuaraen ikasten, hortan nintian, eh, demora hartan. Horrean, pentsatzen zian, eskuara eakustia, e, eh, zera, Eh, zera, aztalak estekatzen bezala gintezkeela, aurrer, e, eh, hori esteka bat zela, e, garapen intelektualari buruz. Hortan gintian, eh? Hori, gaur egun jendek istoratuko tuk ezen ez. Izi garrifite hasten tie kontekstuak jendek. Eta behaz hula hasi zian eta ez aize, eta somait urte ari zela, eta prefabrikatu batean ari gintian, hori eta prefabrikatu horren e, erostia, e, intzian herri elkargoak. Eta herri elkargoko e, eh, lazal, bere estakuriak ukanik, e, biziuko, no? paleun emera egon dena. Ta hortan bataliatu ginela, ni e, nere herriko e, zinegotzietak hiru bagintian herriain ordezkari, e, herri elkartian, eta eta hiruetak bat nin india. Eta hortan batallatu ginela e, herri elkarriuak e, eh, onar zezan e, prefabrike horren okasionizkoa zean eroskia ikastola indako eta enuko hori hori ikastola hasi onduan zean nun hasiak ziren hori puxkat galtzen ugen izbitia bon, betire <clears throat> horien guzian ondotik hestia nintzian baizik eta problema hori bazela eta horrean holanian e, ukan ideia andere nioen kantu horren iteko. Eritian ezautzen andere nioak angoa, baina batzean nian eskoliagoia, goia, kartierreko, emengo bitindar bat. Ta, ara, ordean, hola inaduk delako andere nioek buruz ezen ene eskoliaretan beste batek behin aitortu zitakan, beste neska batek, e, etzela, ukantzila eskaintza andere nio izaiteko, baina konfiantza faltaz, etzela andere joan eta aldiz beste atzu bazitian, heke borrasuek beldurra zuten bezala beren aurren gerua eh, handikapatzen zutela eh, eskola eskuara eh, eskola. hori bazian, eh? problema hori dene. Horten, ikusiz bazirela andere inoak, bueno, batzu banikian, ez zutela konfiantza, beste atzuk hiriske hartu zutela, ara horren puiskat ene gogoan zen afera, hola ateatzeko manera izan zian kantu horren itean suposatzen jat, eta etxekuek e, ben hauren heziketan ganako belduraz gain, bat zela ebai presione sozial bat, etzena baitez bada lagungari e, eh, etxekuen laguntzeko haurak ikastolen ez arditzen. Intzuten zena ardura, eta ni hauri gertatu zahana ardura, bo, zendako iso eskora, ze behar txorta, gure moda zaharreko atzu txoriek. Afera atzu, hala, hori bat. Gio itzenuk eh, hilaukoi. Hemen uh, eskola hasi gindilaik, eh, laborantxako eskola hasi gindilaik, zerorekin hasi zian dena, eh? eh ez direk azantzik iten, izi isila, bera mehen zimendu handiak ukanti, eh? zerora bluiak edo, angelko zerorekin. Eta hor dian, bazian presuna zera nortasun azkar bat, puskat jiten zena eh, launtzat. Eh, norantza handien ukaiteko eta hola. Eta guazian, benat bagola, apez baiena, dona paleokoa. Eta jarek behin eranik, lagaldi ustetiat, eh, bon, qu'est-ce que tu veux prolonger euh, l'agonie d'une langue C'est pas la peine, c'est du temps perdu. Oh, la sienne, eh? historia. Hori, hirutan eta hamar eh, inguru hitako historiak ditok, eh? ez Gaur egun gertatzen dena, egunetik gauerako, edo gauetik egunerako diferentziauk ezen, guai baitakite jendek, ikastolan basatu eskoliak agasuntza ateratzen direla, eta ausartan intekek besteldako moaiena bano gobeki, e, beren eskolen txigitzen, ez bakarrik eh, ikastola denboran, manakero lizeko denboran, eta universitian, eta, eta zera doktora noko zeretan, eh, beti, bene, ezen, guai gaur egun jendeago hartzen tuk, antail bat dela eh, ez monoleng izkuntza bakar batekin hasia izan, baina hobe hono, biga edo hiruikin hasia delaik. Ondorio biziki aberatsoagoak heldu baitira gaztenako. Na, egun, egun, bo, egun, ara, hostatiak itok. Bon, ara, hori ez iduri, bena, irabazketa bat izi harrikoa duk, hostatia. Xaz kompazione, eh, Salvador ikastegiko edo, ez, eh, etxu, etxu, etxupareko zerek, egun haindako egun basua pasatu dutela eta historio. Ara, horiekin guziekin, beldu hori, joan hauk, errespetatzen dian jenden beldoja, Jendiak ahal duten bezala jotik bizitu, batzu ala beste, aberats eta puxan batzu, ba, gutxi batzutaz aparteko jendia, biziuk eguna, eguna ondotik ahaldien bezala. Eta bere, bere humiliazioniak e, ihetsiz ahalditien bezala. Eta jende hori guziek bere, ihe, bere, beren humiliazioniak, beren beldurak eta beren lotxak berekin atxikitzen tie kanpoatak hartzen la ze balio du eskolak eta historio batzuk guri miniten dautenak, bena, konpaintu behar die jende horiek, ez du, ez du jende horiek, ez du guan ogotio, teuse, horiek jende atzutu gu ezala, beren ikusteko arabedan, iten duztena gauza gero entzatzen. Horren, bon, hara, ho, bat gaitza in izan duk, jendek ikusten ditute, ikastolak e, penalizatzeko partez, fagoretzen dituela, e, eh, hori hori ikastolak ere, handeleño eta bestiak ari dira, seriozki lanian, eh? Na, ba zena, nola zbait en eh, autokomplexo inferiorite horren elikazale zenik edo eh, ikastolak eh, pozoi eta ba, ba, ETA, ETA erreten zera, enbata, ETA, zelekolo dure ETA eta ba horako mesu gezurtiak pasazale bai, suposatzen diat, jentek zien belduraz gain. Ba, uste diat, eh, nik ez okasionia, gauza hori direktuki ezagutzeko, intzundiatu ahik erten dukan bezala, batzuin dako e, ikastolak e, zirela e, ez erraiten terroristak, baina separatista batzuin eskolak zirela. E? Eh? Bon, e, beste beste alor batean, lehenbiziko kooperatibak iparaldian hasi dila egiten, e, baigorriko taldean intzelaik, alki horiek eh, ba, baimena prefetak errebusatzen zian eta aldi hortan gertatu zian petioa intzila prefetak zen e, eh, boskak dintzitean baigoriko edo ba, orzaizeko lehemiziko kuperta horren hauzi horren tenorian eropari buruzko edo botzak zitean eta merek eh, eskualdeko merek, bizpalau herritako merek, ukatu zitan elekzionen organizatzia. Eh, resistance, eh, eh desobedience eh, non violente. Ta labegorri bizi behitzen, hak eranik, hua eh, kontseliariz de la prefetak erantzakola, jamais je n'autoriserai un truc qui sera rempli avec un ramassis de séparatistes. Kuzak. Ben, ez du horiek batzuk gaine ba, ziaurek pentsatzen duzi gauza horiek. Ez dira, ez, ez pentsatiak, ere? Eh? Horiek errealitate bat izan duko lakoa. Pontxean, gaur egun goare, entik zomai denbora emurian, ondoko jendek mentuaz, nekez sinetxiko diezen, aintzina segitzen bali madu, urratxak aintzina iten, aurreratzen segitzen badu. Bena, ikastolekin azteko hori gertatu, eh? Ikastolak ezin du bukatu, ikastolak antaila haundia ekartzen dira aurrari eta biztan dena eskolari. Gio, ez da, gaurko aktualitatea funtsian beti berra, ikusten dela, ik, e, eh, beharko boskatu enpresatipietan ordezkari diatekin eh, sindikaten tako, eta hor CGT-ak egina, egintian egina halak laben baztertzeko, ez eta etzela Frantziaren eh, representazale zen sindikat bat, uskalduner baizik ezpeitzen herxatzen, betiko mamuzaharrak beti-beti erabilitutak aleike? Ba, ba, be, hori, hori, ahaldute, beti horako gauzak e, itentie, eh, zen. Ikusak, eh, esk, laborantxa, laborantxako gamara, laborantxa alternatiba hori, gabera hori, sortu delaik, eh, nahi die, denek, lauzangoz zangoz, bermatutuk, eh, ez estatzeko. Eta beren tribunaletan, eta beren juietan, beren administratiboko tribunaletan, irabazidiau. Eh? Ordean, ez, duk, terrorismoa hori. Hori, beren tribunalen bidez eta beren arauen, beren arau legalen bidez irabazi diau. Bena, entxeatu hekale, ahalbazen, e, eh, suge gaizto bati buria lehertzen zako mezala, leherta Ara, nik uste diat, e, eh, ostikuen ukeitia, xantza bat du. <laughs> Bortxatzen megitu, ba, uste gindien guan, guan Gauk uste ginen mano abilo giela. Ez, ez teatu, gu zentagu bano abiloguak batok mundian beste iker, eh? Baina, bon, ez gitu garrund azkenak ere. Eta uzkia zabaldiago, beraz, eh, ostiko hanitzik heiten handiago. <laughs> Hori bera. bai, bai, arrazunia du, bai. Andere nioak zoindiren ederra, ote daki bat bederak. Euskal Herriaren amore garrak, piztu dituen izarrak. Izan banintzen egaztin beharra, banuken bai ipularra. Andere nioen bilo belzamarra, gorda gibero idorra. Ta baniz blore gorria, gorgatik nio garni, oien geria, garni oien geria ai berdinez panegia. Andere nioa goizian goiz doaz, ikastolako bideaz. Herria zuen zapetatako inaz, lotariko Izan banintzen zen orain ohar nioa, oisebik astolakoa. Arina izan bailoa, zugatik handele nioa. Tabaniz lore gorriak, Gogotik nido garni, oien gerriak. Garni oien ta aiberdinez bainegia. Anderen joaren begionduak, pixka nio bat handituak irakurtzen ditaizke nekatuak edologa bezantuak izan bain zen euskal erria handere nioan eria eginen ioken dan dereño en iria. Ta banis goria, golgotik garni, oien geria. Garni oien geria, ta ai zertan urhentzen den gue astehuntako itxumandoka apal, umil eta simple hau. Eskerrak gue kolaboratzale Ierana Hibeita Charles Bidegain, Marikita Tamburen eta Eniaute Txamendiei da diosiet nik ene aldetik eta betiko mantraekin horan itzaitzie. Izan soriontsu ezan hatzen jabardua tipi hoi eta ez palimalzide harta helzen beti bezala egin hartaratzeko egin behar dien ariketak txoiak kantan entzun utzigue egunetako lasterrak, deskonektatu telebista, tableta eta smartphone eta horietaik, eta ikutsu mundu paralelo horren basterian, badela gue egiazko mundia, berde, urdin, aizetsu, ekitsu eta ebitsu. Atiatia eta eta mirapot!